Gelenek devlet aruşunadı yani şiddet hakim. Ee, hemu e, e tiştegi koyakers yani havuldan yancı hareketin dijberi koy bi şevaz şiddeti e, tasfiye dikim. Ebe ya bu tarihede zahmeleli rastı. Bu taybeti e, nezik bu ne akada bu taybeti serdema narem sindi lidici valatin jorin yani valatin ilam biçava kuştun u çekirna kula kule seriye insana bir bir rengi nişan dedi. Ee, bisa taybeti de bir anine krale asurade ee, e, biçava nav duhadın işte hem çun filan velati me cuanevan kuştin. Meserevan jekirin je kula çekirin. Biçer me laşevan ve peçan. E, me nizam lideri liderevan bisahi evkirin. Pozevan jekirin. Çavevan derhistin. Editir me anin hamuj boy uhakirin kola. Memriyevan ştırba derhistin. Yani miryevan ştırba derhistin avedim. Evana hamu binivitski hatta rojame iru hatın. Ev gelenek Duracağım ey Devamı. Var katliam. Güçtün tasfiye girin. Le Türkiye. Le İran. Le Irak. Le Suriye. Ba arteşe kuştun. Bi silahı nizam kadağa kiri Dedil kvadı kuştun. Yani bir rengi ev gelenek devam. Zede şiddet şoğlandın. Ee, Jiçi eve ya e, taybetmendiye xwedayî ê e dewletê yani drojilata navîn tabi dema gem dibêjin taybetmendiye xwedayî yani ne gem kabul dikin wer şaş ne fam kirin hinek dibêjin dewlet xwedayî yani xwedê giravî ji navbera insan din düzen berûn şikandin insan xwe xwe nikara ji bo uygun xweda devlet dîtiyek Ev çi ew derew şirovakî derew ama e, devleta rojhilatana vin her deme gerekçe iktidara ve ji xwedê dikir. Yani kiran xweda bunu, pişir kiranê xizmetçî xweda bunu, yani ê girêdayê xweda hebûne, pişir pêxember bûne, xelife bûne, evana hemû xwedayî. bu bo vê reaksiyonal reaksiyonel dijî xwe wek li dijî dest, bi vê gerekçe û meşruiyetê ji tarzê bastırmeyê re Yani di neticede em çi Em ji bo Xweda dikin. Ji bo parastina hukmekî Xwedayî yan dikin. Edalet dewlet, kanun dewlet, esas dewlet ji bo ve eşaş egil dijî devleti derken. Cezayı heri giran miçavî hak dikin. Çünkü suç kirin. O eveya jî her demê li ser propaganda dikin ji bo ge ibret bi ji neslê bi dîtir jî gi kes deneme nekin بەرەمبەری دەولەت ئەلبەر ئەو ڕەنگێ تەشیرێ teşhira var haksız, bir ihaneti, bir kafirtiye, bir hamu rengi yozlaşma, teşhir kırına hamu hareket eldici devleti derketine, evveya him betir, hem meşruiyet çıkatli amar peyda kiriye, hem ji bu evredci gelarık carık diseref Yani bu kadar akarazi bin, o zulme kabul bükün, او اوه و قانون کی خدای و قدر کی جبوی خو قبول بک تابی دروجا ایرودن دروجلات ناوین د دولت هم بتر دست بود جبره بتر دست بود به تایبتی جیم demek İran lednarın muhalefet dikijan ne konum edeyit kijan asti deyin. Biçi havi var be denge, be hareketi, be iradeyi, be hezi ev ver asti eder tıxoğlu. اویاش برگ دولت عادلن عدالت جواکی هی herkes vek heve jboy ve muhalefet tunena jboy gibsana hati tasfiye kirin muhalefet hati ledan hati kuştin hati habis kirin gihaşti derecak ik teslim bitik Türkiye muhalefet tun li Suriye tun li İran tun li Irak tun ama bin erdede tige toplu mezar kine evana her demi katliam çekirinin her deme kuştunu jboyge carek dikes deneme neki serep. Di gelene geleneke berxwedan eldici devlet edi. Bi taybeti melekar hinek minaka duruşilata navin di bigredest ve ev minakana ji balkeş. Gelek cara e, mesela em e, bahsa Spartakus'tuk. Tabi lidici Roma rabuyi. 2000 sal ha. Kole tanzim kirne. بسر ee, نکتی e, hamu hatını gırtın, eg hatını kuştun, hatını kuştun, eg hatını گرتن hamu همو به اشکنجه و به çarmıha hatını kuşt. Fakat ev bu yer e, vak vek serheldana kola e, em düzanın, dibejin, di derbare ve di filma serdikin. Em çiştane an hamuha. Hatta e, e, Hareketa Spartakus e, Drojava'da güncelci bu. Mesela e, tek partiya komünisti hakiki Piştişere Cihane Yekemin de Avrupa Rojava'da, Taybeti de Almanya'da partiya e, Rosa Luxemburg Naveve partiya Spartaki Yani partiya komünist Nave Spartakus fakir. Ve bir rengi duhastin ve direnişe güncel bu. Demek ki de geleneke berkodan edici geleneke berxwedanê rojava de e, kari bunu. ew hewildan eldi jî dewletê çêbûne bi navê kola bi navê gundiya çünkü hareketê gundiya jî almanya li derê dîtir derketin eldi jî desthilatdariyê e, partiya komünist partiye çep nivîskar edebiyatçı kari bûn güncel bikin O her demê de rojava insana dibihêlin canlı bikin. Mıkavin rojilata navîn yaptın tevgi minake besabanek derketini ji Spartakus him betir balkeştirin him betir jî demdirêj e, manı. û hatta roja iroji, jî e, ew gelenek di cîcîna xwe diparêzin gelenekê berxwedana di jî dewletê feqet em zêde nikarin güncel bikin heta di cîna de em newêrin lê bi xwedî derket sebebê wê çi sebebê wê ji alî îdeolojiya resmî ji alî sîstema resmî hevka sahati teşirkiring demek dilep xwedî derkeve dijî teşir. Ters hatiye nişanda. Tamamen rastî serûbînê hev hatine kirin û eveya icar bina ve tarih tarihçî var musulman êg alem gotine wan referans digirin des. ji alî şêxa, ji alî mela, ji alî tariqeta de ji alî kesê bi yani ji alî îdeolojiya resmî de hatine mehkum kirin ji bo vê ee, gelenekî berxwedanê êgî roja îro teqîb dikin e, wana nikarin can dikin nikarin nû bikin nikarin güncel bikin ev şaştîkî mezin ji Bu vê gerek li ser wê mere bisekine baş lê kolînê bikin û ev e, e, tekoşîna li dijî dewletê di rojhilata navîn de rojane bikin bi taybetî jî serdema Abbasiyadin ev rengê hereketa derket di dema Emawiyat jî عباسیا جه فایده کرد بون اقتدار و جاریلدی جه عباسیا. حرکت حرکتا قرمیتیا حرکتا زنجیا حرکت بابک حرکتا خراسانیا اوانا همو حرکت دجده حرکت لسر اساس عدالت جواکی هاتنی چه کرن لدیج ظلمه دسپوتیزمه درکتنی جبوی وکهویه چه بونه اما aynen ev gotnegi irol diji komünizmat e, komünista tenkirin ve çağışıl dijivan hareket hatir. Şehre gil dijivan hatin yipsandın, şurove gil servan hatin ekirin, tariha resmi de tişteki derbare van hatin yipsandın, bir şekli saptırmak yajim. E, guhertinek çekirin. Demek hareketa komünist droşelata navin de dest pekir <coughs> be yönlendirme emperyalizmi hemen hareketa dini ket devre o komünist at şirovek. Çawa yozun, çawa xerab, çawa aslında her tiştî komün dikin. Jinajı komün dikin. Ahlak, namus, nizamçı tune, cemvan. Bi vî şekilde derbarê komünist at dikir. Ji bo Marx Engels de manifesto Partiya Komünist de tiştekî bir rengî dibêjin. Manifesto Partiya Komuniste kitabeki pırbuçuk et sala 1847 hati nifsandin. Dibe burjuvazi jiboy medbejin evana e evkeji ecna kamulaştırma bık. Yani komünal bık. Vece aslında rast. Evlgori xod fikir. Jiberçe evana jina mülk dibinin. Mülk dibinin. E emji mülkiyeta taybet duhazın kamulaştırma bık. Yani komünal bıkın. Bıkın mali civake ji bo vê dibêjin ev jina ji ew dikin ji ber çi bi mantiqê xwe difikirin jina ji mulkê dibînin ya <clears throat> bi vê esas dikirin oysa ki dibêjin ême em jina mulk nabînin dema ki nakokiye sınıfı ji ortaya rabin demek fakirti ji ortaya rabin wî çaxî nedenekî jin bedena xwe pazar bikin ji ortaya radibin bi şekli jin azad dibin bi vî rengî hemen hemen yani جسالن هزار و نهصد و بیستا و بشون دما فکر کمونیست در باسی هرمه بو و بشون ده ام پروپاگاندا ده هات کرد aynen ev propaganda aynen ev propaganda ve cari hazar salverin ha lidi civan harekete civaki hatikir lidici karmitiye hatikirin lidici zenciye hatikirin lidici babekiye hatikirin lidici Kurasaniye hatikirin lidici bana hamu hatik lidici anaviye hatikirin hatar hocayru devam dikin tişte aslu astare yani hakikatir tigredane van tüne tamamen ters. Sadece bu teşhir girene ucbuy gerekçe katliama peyda bikin. Van tiştana peştik. Tabi gel hareketi zanisti ek du hemser sekinin hareketi civakiji de serdema Abbas yap taybetir peşket. Divan anadı hareketa e, karmitya مره بگردست چه حرکت اوه اف حرکت دی سالا دوسود و پنجی دی سردما دوسود و پنجی هجری یعنی حیسود و شستی حیسود و هفته یعنی دوی سردمه یعنی دی سات سالیا نها میلادی نها یعنی حیسودی و بشوند درکتی سروکی و ee, yani ek ders kese, kesek buna bir ezbavar Muhammed el-Eş'at dibesin dibecin içeri. Fakat jbergi kurt buyu jbergi e, kurt buyu bi bejna xwe e, jer gotine qurmut. demek ki mana kurt buyu ne zamanı Arabi dite. Hareket binavi peşketi, hareket qırmiti. Ev hareket lidi jiddi tiştadı. Yek zede e, yani ev sıstbun yanji e, perçebuna devleti yani harabuna sistema siyasi gav gav de imparatoriya Abbaside de do u aheri giring ev jboy adaleta civaki yani tunebuna adaleta civaki sisteme de bu sersebe bek ev kesana gidici vera hareketeki kominale liser esası ve kevgi e, peştikevin u e, şerktir beramberi e, امپراتوریا Abbasî شر کرد دگلک جیاد حکم Ev اف بحریناک آنها اکتد هن شرتد هین اساس د بحرین ده د پشر الحمو ولاد من کربز بلاف بو د عمان Livan derana ev deragna ve imaratın ha. en tabi ev navana beri tüne bun ama e, Livan derana hamu bela bu. O otorita imparatoriya Abbasij ortaya rakir ve evana hamub şer ama şer pır balkeş. Mesela hinek şerhene dnava kırmitiya ya abbasiyad. Şervanin kırmiti hecmara ve du hazar. E abbasi haşte hazarı, haşte hazar beraberi du hazarı, disa orduya abbasi şikesti. Bu bir şekli belav bun. Demek ki bavari ha bu. Yani sistema koy civaki baver bunu. O demek ki hevkası e, harabi, yolsuzluğu, yozlaşma, ده etçe چه ki insana انسان نکاری بوم شر کرن بدن جبوی وی هشته هزار برانبری دو هزاره ev dimile koy kürfeze tavpası hakim bu. Ve ev kirin. Yani ev tişte var vala. Mesela zede manavan tüne. Minak embejin. Hac net kir. Net çün hac. Ve hatta net khostin kesbici haciz. Ve ev tişte sembolik jiz orta rakir. Mesela demek ki kevri hacı rakirin birin. Jüvede rakir. Beş art. Jiberçi yani mantıksız Tabi pişri evak halac mensurji ev tişte diakirin. Ev gotin. Şuna giyek biçi hacı lice xwe yetima e, e, xwedî bike baştir. Yani hatta mahkama vij li ser vê esasî çêbû û ji bo vê ji hukmê mirin bir. Gotin te çima ha gotiye. Ji ber hec li gorî musulmana ruknekî esasî yani bin e gerek herkese garip bir hacı evi gotna e garip gerek ne çi hacı şuna biçi hacı derdora xo fakir hani birçi hani wan ter bıkı wan xodi bıkı baştır evana jildi jibe berketin yani demek ki İslamiyet jünühdü şurobekir. Din jünühdü şurobekir. Sistema civaki dici derketin, rakna kirin ve şuna ve alternatif sistema bakir. Dükörfez edip Taybeti Bahreyn, Oman, Utpişre, Lişami, yani ve mentika Şam. Şam vak bajar Şamina vak mentika Şam. Hamud Suriye ve kısmı ki Irak'ı van dara hamud nafkadı bicibin. Ve nezik sih sali livan darana hukumdur. Fakat e, teşhira gahat kirin. O perçebunek çebun dinavber avandı. O her deme erişe devleti ba ali kariyat pişri tırka erişe devlet Abbasil servan e, tasfiye kirin lehinajı hinajı Bermaya ve sistema civaki li derya vak Umane li Bahreyn li gelek deri ditir. E, fakat di tariha resmi de brengeki pir xarabdanı nişandan bu hatta ez ve jibejim e her izede van teşhir dike nikar veya iddia bike. Beje işte ne hareketeki vek heviyene. Dibêje hareketeke li ser esasê wekheviya avabûne fakat dua heviyet ve cari car teşirdik. Çi ve her tişle hevdu belav dikirin. Ve cari car mesele ahlak, mesele evket e, gündemi. işte ve kode gravi tekiliyet navbera babu kizade. Nizam kuru daykadı. Nizam e, yani bir şekli teşhirdik. Evne razı. Fakat İslamiyet cünhü dişuru O gelek tişte ne dicidi, egid İslamiyet dedi, e, esas ne dikirdi. Şu navi vek e, heze vek hezeki ahlaki kültürel ser esası adalet acvaki kabul dikirin yani bu kader ne ters bun be peygamber ne ters bun dini İslam'ı kabul dikirin le mecbur hocu dikirtin ama hanek işte dici esas ne dikirtin evak çava sistem arası esas hareketa balkeş avar sınıfı hatta mere garbeji agid navbera sale haysudu şestunaha o haysudu haştevsi siyade çevui. Yani dinavbera sezde sala muhtemel zedetir biji çevui. Li dev çebu? Li Basra, Li derdore Basra, bi lidertiya kesekî navê Aliye kure Muhammed. Asıl Farisi yani bu asıl ne Arabi? Farsın. Fakat bu çağışber devlet İslami buyu. Yani fark zede yeki Faris garibul velate Araba ya yeki Arab garibul dereditir bijya. Jiboy ve Demek ki e, diji insaneki pır beal edebiyat, şiir, çant, e, hitabeti ve ilgiliye de nezik ve iktidara siyasi takip kiriye saray Abbasiyad mayı de piş reji Juan Cuda. E, Juan Cuda bu o e, lidijib taybeti e, e, pek anine ser kolate meşandın derk et. Kule e, hebun u jiber gibi girani ji kule e reşbun yani ev rengi horeşbun jiboy ve na ve serheldan e bu serheldan zin, zinciya. Fakat hamu ne zinci? Arab dinavda da bun, Fars dinavda bun, gelek millet dinavda bun. Ne ek bun, ne zinci teni bun. Yani teni ne kule bun. Gundici navanda bun. Fakat esas dibin ya mesela serhildana Tunus genceki agır berabeden xweda bir şekli bu serhildan yani ji ku dest esas nokta şikestinê ku de bûye ji bo el Besra el kurfesê betaqlik hen cemê Dicle û Ferad digên hev derdora xwe betaqlikekî mezin çê dikin ew bataqlikana ziwa dikin çandiniye ev e keda kola çê zulmeki mezin dahat girin hatta derece da kareki karekî var bu. Lidijve ev kes derken yani ev Aliye Kure Muhammed Egib Aslef ve Farisi derken o e, ev zulman serkola reddir. Yani İslamiyet ukole çenab. U havkase zulüm çenab. Cumhur ve derken. U kolel dora ho kom kirin. U icar gündijil dora van kom bun. U lekeleka besra bajar ava kirin. U diji imparatoriya Abbasi elber khodan. و هر امپراتوری محاوله کرد اردشان سروان گوان تصفیه بکن به برخودانکی ور توند و به جسارتک مزن و به هجمارک هندک هنبری hecmaren mezin e orduya ama taktik askeri pır balkeş e uçakıdan meşandın. Her deme orduya Abbasiyat çıkan. Her deme çıkan. O her deme mezundu. Devletek avakır. Tabi devlet vak devlet Abbasiyana bu. Ama avcı devlet bu neticede. Fakat e, devleteki komünal vakeli esastıkır. Zulm de tunne bun, koledari de tunne bun. Herkes ciboyu khat kabir. Ciboyu ve em dikkat bugün. Mesela dera demokrasi tedhayin, vakeli tedhayin, cesaret tedhayin, serkeftin tedhayin. Behecmareki hindik, hem beri hecmare zede zede mezun, orduya Abbasiyay mezun diçun, servan şer dikirin dışarıda dişkestin. Gelle komutane Abbasiye hatını kuştu. Komutan hatını kuştu. Dövüşerdi. یعنی این سروک اردیا ایک خلیفه او دشاند به وی شکلی برفره دکرن دردورا بصره منطقه عراقی ور برفره دبون جبوی به امپراتوریا عباسی هدی هدی گم دو ضعیف دو امپراتوریا عباسی انجخ چی کر جبوی به حرکتش ارترا کر اخانت کر اخانت اک چاوا کر مثلا مصر نباغلی امپراتوریا بو مصر لگوری خواه خلافت اکوانی تایبت هبو hilafeta cüda bu, afat-ı mi bu. Ee, yani ne ne bağlı Halife Abbasi. O hatab Şam'e Mısır hüküm dikir. Halife Abbasi çu je je komutane devleta ey Fatimi ey ey bağlı Mısır ey bağlı Halife Mısır. Gut ver ali mevan zinci amca orterakin enstelve de bikim hak. Gut tamam. İşte evvali tev orduya koymazın. O orduya Abbasiye hamu bunyek. O disaji bi rengekî pir dijwar di encamê dibêtir û di sud û pêncî hezar însan hatiye kuştin duwan şerana di sud û pêncî hezar însan di wê tarîxê hatiye kuştin heta gikarî bûne ev hereketa zincî ji ortaya rakin yani ji bê serhildana zinca ji ortaya rakin piştî gel bêtirî sêzde sala hukmê komînal wek da meşandî tabi beramberî ve Hareketi egizmili Aryan, Azerbaycan'ı, Khurasan'ı, Abu Müslim, Babek, Evanajî beraberî devleta merkezi liber xodan ser esası e, e, vekheviye bimeşinin, adaleta civaki bimeşin fakat hamu bibin keftin ve ev geleneke berxodanı di serdema imparatoriya Osmani dici devam kir. Ev geleneke berxodanı di serdema imparatoriya Osmani dici devam kir. Brengen cuda cuda. فقط به گشتی بسر نکردیم سبب نسر کفتنه تایبتمندی دولت تایبتی در روله که من زند داریم دولت خود پیروز ده بینه قدسال ده بینه و به شریعت حکم ده که کتاب خودش باید خود رفرانس دگره، گره حدیث محمد باید خود رفرانس ده گره و دنابه جواکه که اسلامی ده به هزه خود تشکیله به تایبتش ده آل اخلاقی ده آل ده جوان حرکتانه و û gelek cara bi antrîka û îxanetê karî bûye van hereketana hemû tasfiyê bike di nava adeta çemê xwînê de golê xwînê de bifetisîne û bi rengekî xerab derbasî dîrokê bike bi rengekî xerab derbasî ev rengê xerab derbaskirina dîrokê tesîrekî mezin çêkir li ser zayıfkirina ruhê berxwedanê heremê de û li ser pîrozbûyîna dewletê û qalicibûyîna dewletê di heremê de çekir. Bu ide naen tabi hareketeki civaki peştikeve deheremedi. Ev hareketa civaki e, eğer jiboy iktidarı kar bıkı perspektive ve serkeftine çena. Onha jin naha emperyalizm ustatikoperest dixwazin berê hereketa civakî di rojhilata navîn dibidin iktidarı. Yani adeta hereketa civakî bi paylaşmekirina iktidarê razî bin Mesela bêjin ji bo we jî ev, ji bo we jî ev. Yani demokrasî, demokrasî û daxwaziyên demokratîk wek daxwaziyekî civakî ihtiyacekî lazım na wek giçawa şerekî paylaşimê dixwazin bidin nîşandan و به شکلی دما گوه به تایبتی ریوبری حرکت جواکی به هنکی پای جه اقتدار بدن وان وان راضی بکن به به شکلی جارک دی شورش دروشنات انابین دد به دجبره خو دد به دجبره خو جبوی ده ام gerek devleti münakaşa جبوی ve nikaşa devleti muhimme eğer devlet başına nikaşa kirin rel peşa ve kapandına iro emperyalizm statiko peres جبوی tasfiye kirna hareketa civaki xapandinê gidikin êv ser bikin ji bo rêl pêşiya guherdinekî cidî dilehê ji bo vê gerek dewlet baş be naskir. Wî çaxî hereketa civakî ji bo gi dewletê bicî bibe, pay bigire, na ji bo karibe alana rêxistina civakê peyda bibe. Yani civaka xwe xwe rêvet be. Civaka ser esasê edaletê xwe rêvet be, wekheviye xwe rêvet be. Civaka ser esasê bercewendiyê xwe xwe rêvet. Çünkî drojhilata navîn de, drojhilata navîn de. Civak û Civak u hamı unsuren civak. Zaruk, jin, cuvan, gruben meslek. Hamı unsure civak. Sadece ve sadece vesilenin yani aracın jiboyi pek anina gayet devlete. Jiboyi pek anina hedefe devlete. Mesela zaruk çavat terbiye kirin. Jin çavat terbiye kirin. جوان چاواتین تربیه کردن اوانا دینامیک اساسی اگم جوات جواکت بگیرن و همو کسی من دیتر همو سر اساس گه سیستم بپارزن و برجواندی دولت بپارزن و sadece وک آراج بن جبوی هدف دولت نهاتش ده گه اساس بگیرتن ده حرکت جواکی دروشلات ناوین ده چی شاشیتیا و وی تشتی خرابیا و وی dhe, renge dhe rënge fëkrandire ve gav vë gav civak vek nesne ji boyê pêkanîna hedefe dewletê na civak wek öz ji boyê xwe rêxistin û birêvebirin di çerçeva berjewendiyê xwe digerek bê perwerdek ji boyê vê jî hereketa civakî al ser esasê paylaşmakirin yan jî paygirtin ji dewletê pêş bikeve ew hereket به پرنسیب خور اخانت دید که حرکت و شورش از روشنات آنامین به وی شکلی هر دم بخور اخانت کرد انتحار کرد به چه انتحار کرد؟ به دولت بوین انتحار کرد به اقتدار انتحار کرد گاف بگاف به دولت نتو خو انتحار کرد به وی شکلی şehidek hatın dayin, şerrek hat kırın, zam dici emperyalizme, dici destela dariye Carek di brengeki pir trajik icab ji berê hê xerabtir xwe tekrar kir. Ji bo vê jî peydakirina alana rêxistina civakê pir mûn. Ev e ya pirsgirêkekî ciddî ye. Ji ber çi pirsgirêkekî ciddî ye? Ji ber ge em ji anha di tedbîrê ve nakir. Dikkat bikin, siyaseta demokratik çi? Siyaseta ne endeksî devletê ne endeksî iktidarê. Ew siyaset yani siyaseta demokratik eğer hebe naheli şoreş yani garantiya şoreş ihanete bukharneke peydadik. Ama mesela dikkat bikin gelek aliyadı em bahsa siyaseta demokratik dikin ama nezik bu ne me iktidarci ne siyaseta demokrat. Nezik bu ne iktidarci, garantiye nadige ev şoreş bukhar ihanetine tek garantiya gişoreş bu kadar ihanet ne ki siyaseta demokratik. Siyaseta demokratik çi? Siyaseta ne endeksi devleti? Siyaseta peydakirna heza xobre ve birine acvak. Jiboy ve tekoşine ki dijvar diji kültüra destıladariye u devleti gerek en peş bıkın. U be tereddüt en peş bıkın. U be şerm en peş bıkın. Hatta ha mıkabın dinava örgütame diji rehneme devleti pır şerm olgenin pir şermoken. Pir bi tereddüdün. Sanki em suç dikin. Demage em rehne devlet etkin. Jber çi? Jber ki kanaate ki had bundure civaket belav buyi ki çava devleta kurdi azadiya Kurdistan. Devleta kurdi serhobuna Kurdistan edi. Kurdistan'ı hem jî aksî ve diya dikin devlet ticari azadî serxwebûnê xwarnayîne tam aksi bi kunetiye partini ne devlet buyna eğer vek dez avantaj li diji kurda hat meşandin rij asimilasyoner vekir îro em vek avantaj ji bo ge em bê asteng ber bi avakirina sîstema civakiya ve biçin vek avantaj em karin ji bo xwe bidin xeftan di gelek ciya di dîplomasya eksena devletê de Dijer bece haval çima ha haberdi. Dibe eğer ez ha haber nedim alem zidelme guhdarnak. Esas ne alemde guhdarnak. Ev hoş ne hoş guhdarnak. Yani hoş zelal ne bu idve. Ya ci cinadı mesele bu taybeti vek hanek tekirin ama pala xod drastiye ki o pala xod kanaat ki. Mesela bu gotine var ne zede etikinci mesela carnane kavatı beji aslında boyup desmenek etiyem nahvasın. Я e, bu göt ne var pır tipik dinin zaman. İşte rovi nizam çinek ne ne kaçtı içi goti berakhera bave mi be. Nizam yani va yani va gıçava ne prensip va jiboy me ne kari. Halbuki mesele eriş el serme dünya bu pişti emder basi paradigma nuh bun zede bu. Pişti emder basi paradigma nuh bun zede bu. Bere menavra alanyame dünya yet ferhettir bu. Drojelata navin dici ferhettir bu gelek devlet jiboy mera vet kirin. Avrupa em terörize nekir bun vek îro. Demek ki mesele ne kari bunu ne kari bunu ne e, e, taviz daim ne taviz danî. Mesele prensîb. E ji bo moral lazim e, zanistî lazim motivasyon lazim e. an hemû lazim e. Edema gitwer bi çekinga, bi şermoke, bi tereddüt nezik bi te çawa millet motive bikir. hareket. Evana tabi pırs girek. Ciboy ve gerek evlen derbas giren. Dve derbarede de şuru vekirna devleti baş gere bekiren, rahnavi baş bekirin. Fakat tabi gerek yok ne ki. Mesela hinek tiştene droja irod emnikarın tasavvur bükün. Jiberçe realite hay. Yani emnikarın bejin devlet tünne. Ya jivak çava tünneyi emnezik bükün. Ya ji hemen em derbas bükün. Jiboy ve hinek hinek aşama e merhali hene ê geçiş hene divê ali devlet heye denge heye devlet artı demokrasî demokrasi em jê dibêjin bi vî rengî encek hetagê ew re bi ama direxnekirinê de gerek mere ciddi bi <coughs> radikal bi her demê <coughs> rêkxistina civakê esas bigire Avre rêkxistina 5000 hezar sal berê wenda bûye ji bo carek de em karibin e, e, irada xwe birêvebirînê irada gıcva temsila bercevendiye diye. bike derxin hole giringe em devlet rexne bikin çünkü eve ev devlete na devlet civake irade nake devlet civake iradesiz devlet bu buyin ser esası iradesiz kırna civake civake ki iradeli devlette tunne ya pır zayıf civaka iradesiz devlet devlette kurdu eve gerek mera başlı ser kuyrubu be bir rengi ilke hop fares. Emberi derbasi hala bitir ben nazar ekirdi. Bu yüzden. could reach.